Pichha capítulo. Demonio kunapa ñakarichisqan runamanta. Huchata chimparuspankum jerasa llaqtaman charurjako. Jesús butimanta mi. demonio kunapa ñakarichisqan runa payman hamurja pantionmanta. manta. paitaja manan pipas chagnaita atejkucho, fierro cadena kunawampas. Achka kutipim chakintawan makinta fierro kadinawan. Ichaja imatapas hinam tipiparo. pipas mana harkaita aterjachu. Paiha kunapi. hinaspa urhukunapim tutapunchaw puri haparkachastin hinaspa rumikunawan takakustin. Jesusta mi, mi kalpaspa korja mi Jesús nerja. Yau demonio manta talluqsi, nispa. Chaymi Anach nirqa. Dios pachapi kaj Dios pachurin Jesús. Imatataq Dios pa' su sutinpi mañakuiki amaya ñakarichiwaychu, nispa. Tapurja. Ema imataq sutiki, nispa. Chaymi legión Suteiga mi mi, achkallaña kuraiko, nispa. Jesús tam yumpaita ruega corja. Amaya y y cocho, Nispa. Orjupa wachtampim achka achka kuchikuna Jesús ta demonio kuna ruega korja. Kuchikunaman yaykunaykupajya kachaykuayku. Nispa. Jesús arini ikuptinmi, y runamanta lluqsiruspa kuchikunaman Chaipim Chaypim yaga iska y waranja kuchikuna. Chayllapallan kuchikunam waqtanta kallpaspa huchaman wichiykuspa ejeparurqaku. Hinaptinmi kuchi michiqkuna ayqikuspanku llaqtapipas, hinaspa chakrakunapipas willakurqaku chay pasakusqanmanta. Chaymi runakuna kallpamurqaku chay pasakusqan hawaq. Jesuspa kasqanman chayaramuspankum, rikururqaku demoniukunapa ñawpaq ñakarichisqan runata. Payqa tiyakuchkasqa, pachas Pachasqañam hinaspa yuyayninman kutisqañam. Chaynata hawaykuspankum mancharikururqaku. Rikuqkunañataqmi paykunaman willarqaku, demoniopa ñakarichisqan runataqa iman pasarusqanmanta, chaynataq kuchikunamantapas. Chay llaqtayuq runakunam Jesus Jesusta ruegakurqaku, llaqtankumanta pasakunampaq. Jesús botipiña kachkaptinmi, chay demoniopa ñawpaq ñakarichisqan runa ruegarqa janwanrayta munani, nispa. Jesus ñataqmi mana munaspan nirqa. Wasikiman rispayki aylluykicunaman willamuy, ki Señor Diospa imam hangmanta, nispa. Chayrunan pasaspan, Dicápolis sutioq chunkantin llaqtakunapi willakurqa, paytaqa imainatam Jesus hangmanta. Liu hanuyarachisqanmanta. Lliw uyariqninkunañataqmi admirakurqaku. Jairopa chorin ongo pasanuyas warmipa manta. Jesús botipi kutiramuspan huchapa patampiña kachkaptinmi, llapa runakuna huñunakaramurqaku, charay paiga hinallapi karqa. Hinaptinmi Jairo sutiyuq runa, y Corja. hamuspa paiga Payqa karqa, huñunakunanku kamachikogmi. Paima Jesús taruega corja. Warmi churiymi wañuruchkanya. Hakuchik wasiman paita hapiykuptiki sanuyaruspan kausanampa. Nispa. Jairoan Jesus pasaptinmi, achkallaña runakuna hatispa nyeterja. Paikunawang Paykunawanmi kachkarja unhuj warmi. Payqayaqa chunka iskayniyuq watañam flujuwan ñakarichkarja. Achka medikukunawanmi hampichikurqa sanuyananpaq. Ichaga tukuy imantam y paiga, Chaywanpas mi pior chakuchkarja. Kay Jesus manta uyariruspan paipajipan man asuykurqa runakunapa chawpinta. Paymi piensarqa. pachayantapas paiga sano sanuyarusaqmi. Nispa. pa pachanta hapikoptingmi, flujun chaylla sano Jesus Jesús ñataqmi Ukah ninta ininguan ningwan sanu yara chishanta. Chay mejipanta javarispa tapurja. pa chay karamun, nispa. Jesús pa disipulun kunayatag minerja. Javachkan kitak kainanya runa nyete susha y Chay pitah karamuan, nispa. Chay me Jesús muy javarja, lyachay Sanuyarushanta yachakuruspanmi chay warmi manchakuywan katkatataztin, konjurakuykuspan willakurqa iman pasakushanta. Jesús ñataqmi chay warmita neja. Mamay, iñisqaykiraykum allin yarunki, kunanja hawkallaña pasakuy. Manañam kay unquywanqa ñakarinkiñachu. Nispa. Jesús rimachkaptinraqmi jairupa wasinmanta hamurqaku payman willaq. Churiki wañukunñam. Ima Imaparñatah yachachikuqtaqa pusanki, nispa. Jesús Jesusñataqmi mana kasu preciotapas churaspan jairo nerja. Ama llakikuychu, iño japi nispa. Mana pipas jatinanta munaspanmi, jacoboyata japusarja Pedrotawan Jacobollata, pusarqataqmi Jacobopa wauqin Juantapas. Chay kamachiko wasin panmi Jesús Jesusqa liuruna kunata waqayllawanña qaparkachachkaqta. mi paikunata nerja. nyaha haparka kichik. kichik. Warmaha manam jachu kachkan aswanqa punyuchkangmi. Nispa. Chaymi Asipayarhaku Jesusta. kunata jesus lliwrunakunata lluqsirachispan, yaikurha warmapa kasqanman. Chaymanja Yaikurha, warmapa mamayang wangmi, Hinaspa chay pusasqankunallawanmi. Sipaschapa makinta Jesús apiykuspanmi, arameo idioma nirja, talita kumi, nispa. Chayqa, sipascha, hamtam niki, hatari, ninanmi. Sipascha chaylla hatariramuspanmi, pureyta qallaykurja. Payqa chunka iskayniyuq watampiñam karja. Chaypi kaqkunañataqmi admirakuspanku sasasasata creerjaku. Chayme Jesus paikunata kamacherga ama pimampas willakunankupaq. Kamachirqataqmi sipaschaman mikuchinankupaqpas.